Kerem, de derbare sebebin gişti di peydabuna kriz u kav sarocelatan avîn de hinekî tartışma dest pê kiribûn. Derek em lê devam bükün, Hevala hinek nerîn anî bûn ziman fakat di wê derbarê em dixwazin tabi. Ger hebin, pirs hebin, nirxandin hebin. E, di derbarê beşek em sersekinî e, zihniyet, sazi. Tayveti devlet usaziye pekili dayı. Mesele malbat, jin, mesele milliyetçiti, endüstriyalizm, u dinciti, u işte döve çerçevedimere garbi gredest. Bir servana havalı. Karınlarına koyabin azma. Bu ideye var devam dikin. Ha havalık bu kaz değerlendirme bir kıt karı. Eğer pırsçı hebin havalık karı pırsa koyabin. Kerem. Zirete derhaket zihni kudur usulatı navine evet hazır мирни хабижун чимо ам видерра даст биткин чи бар касайда ку дурушулака наминдеш ҳаят ӯ гиридайве созии ку чи буна жи пирани хо маълулуви зиҳнина яъне живи зиҳни чи буна ав зиҳн чан чи бия ав зиҳният чан чи бия ав қофа чан чи биya дурушулата навинда мариб начара милли ҷуда ҷудада леб кӯла گله کس جبوی کو جواکی که بگرن دست اساس میزه سیستما siyasi کن سیستما siyasi çan بیه دو دنمین جدا ده لگور وینا چان دیوال چکرنه وقتی که او حیات دمی که دریج و سابو سات ساله هجده شنده او برواج کرن گوتن سیستم سیاسی civaka dert kerim. Bir de püstem civaka esas bugün dest. Esas ev pirtukar ruhul kanun derket yani kanunlar ruhi ezbarım Türkiye'de. Bisat sala hecda da ev mesele beruvaj ki Montesquieu yani Montaigne evin rebazı ki ku iro Avrupa ser dimeşe bu çizimleme kirina zihin evi bingehayê dani. Eğer em wisa jî dest bigirin û eger em bi rêbaza berê jî dest bigirin, hindek encamê xwe derdxe. Çima ji ku niha em dizanin ku bingeha hamit işte de tekel hebûye. Tekel <coughs> işte heze. Yani em bêjin şîddete ku hatiye bikaranîn. Ev tiştî ku me dersî ki de heyana bahs kirin de çerçevê eksena ee, parêzlama seroketî de. Di encama vê prosê de mejiyek de çi bê ku îro pir xwadî pirs kirêke. Erê de, erê dîncîtî jî tê de heye, erê cinsiyetçîtî de heye. Bi rengê xwe yê nû yê ku me kopî ji Ewropa girtî yan jî em ji fikrê Gherb Ewropa zêde tesîr bûyî. Ama mijarke ku meriv pêş te bigre dest. Ema ji vê zêtir jî ew qafê kevniye roşilata bisekine û هند جیدی دنیای برای پیش بچه هشتی کو نه لب زمان را تکیلیا خا چه بکه دجی خدا بجمیره دهوراندنا و لیکولینا و جمره پر گرینگه اساس سازی دروشلاتا نوین ده زیده پر معنی خدا در به سازی دینی جی نبونه چه ماش بر دسپوتیزم کی وسا گران هبیه کو سازی به معنی کرنه مثلا در اروپا دا پشتی کو ام بیجن جوار روشه بربریت دا کو او دا بیجن بربریت ام نهاد بیجن نوسه جا روشه الکل درکتی و درکتی روشه هیرارشی و پشتی بی دولت چی بینه پشتی دمی که پرکن سازی چی بینه سازی هر تم دنتما خسر هیز هبیه مثلا یک خواستیه ببه شاه پیس بی هندک قرحالا بگره برچاف پیس بی اکو مثلا کلیسا وینا مهر بکر پیس بی اکو diyelim sonda kraliyeti bixu. Ama ku ne aniye jî mekanizmi ku bîne ji kraliyeti bina xarê şahitiyê bîne xarê hebûne. Mesela bi dehan urnekiyê di dîroka Avrupa'da hene. Ama di rojhilata navîn de nawsaviye. Di rojhilata navîn de esas hizata, e û de hizat halanker çubiye, çibiye kariye rol bileyze. Tam bin geyiş kudarî tê ez bixa tam nizanim. Ama tiştek ku aniha em zêdetir dizanin. E, Araba şundetir ev tişt. دروجلاتن امین پر بلاو بنه ام نا دزانن کو تن عرب نین جبر ام بحثا سارگون دکن کو سارگون گل دیروکی کی کم ده او کم نشوکیه ده دست بکرن اما به دست بکرنا یغما اسلامی ev vasa çapulcitiya ku çi buy bin navi dinde pişti taybeti idi baş cerreya kader keddi de heremede hami vasa bela buydi مثلا دیروکا هرمی دمرو ببینن چه دیروکا ایرانی چه مثلا اگر نیزیک دست بگیرن چونکی پارچت بو اما بری کرانی خا هرم یک بو مثلا بجن دو چرچه خلافت عباسیه ده یانجی عثمانیه ده یانجی او قرالیتی کد هاتن سرکار پرانی خا مسئله وسابونه یعنی انسانک درکتیه مثلا دیروکا ایرانی پرج انسانی کوکولا بونه بشه بونه قرار شو کولتی دست بگیره مثلا qirar ji kûletiyê dest pê kiriye mesela یک قرالیتی که ایرانی ده چی بیه بری سلجوقیا دسی نسلا بری سلجوقیا یه قرالیتی زلام کاروانی که ویج گودری جه هبیش کرا هبیه بشه فروتیه حسب کرنه دست به تجارتی کریه سر ریا خواب او کسی که پیره تجارت کرنه جاری که کاروانی که مازنش خوره تالان کرنه بشه او تالان کرنه بنگه گل هندک انسانی ده پار وکرنه شخوره گروپا خوا مازن کرنه جسری خراسان دست بید که حیات گیجنه ارتا خراسان دبنه دولت و او ده منطقه ده وسا درونیجی به چاپولجیتی دولت چید مثلا حتی ilgince de edebiyatı da de edebiyatı da damat bahsa Türk'a diken Türk'a kaç devlet ra منطقه خواه کی دینه بونه مثلا عرب امنا دزانن کو اشته سرکتی دبیجه عرب و که دولت را دبنگه کلمه دولت دبیجه جنه کی کو تا تصحب کری یعنی دست خستیه ee, u devlet mani. Ama e, edebiyata Türkiye ve demi de devlet ra gutine necir. Yani pirani de kitabı ve demi de necir der bastı. Dibi falan kraliyet dama desteği necir ket desteği. Yani devlet veke necirik dibine aşkara. Ev e, dihlek o mantıkı pır cudaber. Yani insanı ki birçi kulek ne bileyim tacirek necirvanek. Demek ki neciri dest fatha çitke dest peki tir duhu. Пшра да дар дуре ха. Пшра системи ки жубой ку баштар ве нечира ха бухуда. Ав да чад чад чад ба фасадик. Ав фасад яни юзди. Дигиже астики ку да тақа. Ав кралият хирад ба екедик. Ав кралият хирад ба екедик. Tabi berxudan hem beri güneş çedme. Ama encama ve tişte de dokuya civa ki hemi xiradı ve. Şahsiyet ki pir acib idi çedme. Mesela dikkat bikin hazar sal, du hazar sal hiç insana güven ne dedi. her tüm de انجام و دستریجی حریم ده انسان her tüm رو به روی شدتی که بونه کسی نزانی کوی دویه چه مثلا ایرو ده فلان باجاری ده دایی که سبا ده فلان باجاری ده کوله uzarki دوی باجاری ده چید من ایرو ده فلان دوی داره یک بابی وان زاروکا دوست به کوله ولاتی که دیده و تدبینی یعنی ام نهاد بجم ولات یعنی حریمی کی دوی دمی چونکی زیادتر و اگر رنگی حریم بیا تدبینی جار نه Hez hêz xiste destê xewê derî biqiral yanî doqûkê tevlê hevê civekî wisa çêdibe zihni ki vusa Allah bulaq ve milê tarihi de ku hêvî zêde lê nayekirinî dî Aslında hayat cî ki ev beri İslam'ı çi bu bu. Hatta de mesela coğrafya İran'ı çıma teslimi. Müslümana buna İran'ı tabiatı pan İranist idat iken de vecen ko İran'ı hamutiş e, İslam'ı hamutiş bişur geçti. اما ادعاکی زیده راست نینه هم بری وی تبلی هویه هم بری یوزبونا او دین زردشتی یکو گروبنا دستلات ایدوک اجبوی دستلات بکار دانین گلک هر... گلین هرم اسلام راستیش قبول کن چما چونکه دخواستن وی تبلی هویه وی اختشاشه نبلن وی کاوسه جورتی راکنی دی راحت بجی اما دما که مثلا İslam bu xajı idi kətə verəvşi, u sərbi əsəsi türk jivi milidə hatın. Əvəna həmi hər yek buna faktor ku vi təbliğəviyə qavsa cüvəki zədə bikin. Ensanê ku di vê kawsê de çêdibûn heye cîkê dikarin pêşketinê bînin. Mesela em niha behsê gelek insanê mazin dikin. Mesela İbn Sîna behs dikin. اری حیاجی که علم آنیه اما وقتی شخصیت دو سردما خواده ابن سینا یک چیز تسلیمیت کاری هر مازم بی حتی درباره قرال ده بیه وزیر جی وزیر سامانیه بیه یا پرانی کسا و Mesela insan dikeşi şey astek ya evimre ya yetişti resmi kabul. Mesela ki bugün vezir ama deh canaş şey radiyay. E, mesela bu ihvan safacı tamam Yani elin her deme kasti yetişti heyder baskı fakat ev baba şiddet algı ali sistem servan zati pırek caraj bu gariben hene gotne hoş der bas bakın bak kılıf eşinciliğidir. Yani bu iki en firazi, yani bu iki ideoloji arasında razı, razı bütün yapmadım. Armağan Hey. Yani ama mesela bir saniye nizam istiyediz ede. Ne ki? Dali felsefe, dali tuttu, dali işte yöntem ebilir misal. Amuhum ev, yöntem ebilir misal. Yani yöntem yöntem de bastıkına bana. Mesela hiç harafet ebetir, hiç alışkanlık ebetir yöntem mesela nakkaşi tut yöntemi ezbere bitir ve ilmi idi destekler. Şey avana muhammed. Yani ev kavandı buradayız. Eğer mesela şahsiyet avanı tarzıvanı yani verebiliriz en en kese harabu vek şahs vek şahs hizmete düzene girgi bakın Fransız bakın hakimi sistemi disa mesela Ibn Khaldun gelek cihadı var be çava fen hutu van tiştana yok giriyor. Ama tişteş diroker heşti cuday. Bakınca tişteş diroker heşti cuday. Ama vak şahsiyet hizmetçi sistemi. Jba bu bapire xwed. Ta ji roger bakın bigre hatta zamanı Fransız her demi eys. Ama yöntem de gişkir. Ev hizmet dayış insanı. Nırkandın bi bir şekli e, daha sabırdır. از چما وید بجم اینا ده دما قادا انسانی زانستوان ده ev, ev mesele bu sadıda. Ama damat keve kada civaki de çiye ev teslimiyete kudu civaki de çiye be. Ev zahtu zori kuser civaki çiye be. Ev bukhara değer yergiye cuda da civaki de çiye Mesela de encama ve vicre çebuna şahsiyet de e, İran giyişte dönemi ki mesela bahsi İran'ı bikim e, dama Moğol hatın İran'ı tek yek ci zalan bu kuşa kore kore haberi Moğol'a berkhadı ne tukarala نه تو کسی جواکی نه تو عالما نه تو کسی کو بر ادعاات کنن که کسی در مسلمانتی مزه حرام و چیه نکنیم برخواب بدن چما چونکی شخصیت که وسه چی گو یخصا وکی دیو تشته والا گوت راسته حتی مثلا خیام بخوسه خیام منجمی که مازنه فیلسوفی که مازنه مثلا حتی تقیما چی چیکرن خیام کریه نه تقیم جلالیه چما که پیشکشی جلالدین خارنشاه کریه Çima ji ber ku pêşkêşî wî neke çi şansê ku bimînenîn. Ev ev rast e. Ama ica dema dibe şekillema civakî zênekî tevlîhev çêdike. Mesela na ica zên ji çi çêdibe? Ji bilgiya çêdibe. Yani bilgi ne tenê tiştî ku mirov dixune. Bilgi ku dîrokê de hatiye heyeştere tu fêr bû. Veke jiyan. Ji vicdan çêdibe axlaq û yargî û değer yargîya çêdibe normal çêdibe. Ev ev tiştane hemû bi hevra şexsiyetî çêdikin ama de انجام و سیستم سیاسی یک despotizm çedike derrotata nevinde zihniki tevlihe veye. Çıma? Çünkü şha bilgi şaş kirine, çarpıtma tede çekirine, desalatları tede çiğbiye. jiz megud jiz sumer ve de jiz tapınaka şunda iş despekiriye. Ahlak jiz cevheri kadar hastına, o değer yargı jiz roj beroj tene gartın. İru bilen de binen, insan dama bu değer yargıya cudara ruberu de binen khira de ben. Mesela, yek jiz sademen ku جواکین اروپی جرا بیشتر تاشکتی یعنی جواکین ولات جهان سیون دو بیشتر انسانی من جواکا یک شب پرسکری کان اوه کو دیر یارگی جدا جدا جدا جدا رو برو دمین مثلا یه خواب بیشن ام مثلا جیه کو از بخواجه مازم بوی ام مالا خدا کرد بون همو دیر یارگی مثلا اساسی کردنیه بون Embüçon tabi Kurdini ki ko yeterince İslam avını şikayetine navda. Yani Kurdiniya tipik ya Kürdistan'ı ya Sünni ya Kutezani. Embüçon mektebi mektebci e, paniranizm brangi kişi empoze imedikir. U der ve deji em be e, Türkiyen ko hema vek mebun. Yani malakada Türk bunu düşün mektebi dibun Fars rubrubun. Der yargıyı cüda cüda empoze imedim. De encama ona da çi insan نادا خودی شخصیتی که کو براستی بکاره بمشه براستی بکاره ری ببینه براستی بکاره به یعنی به حقیقت را نیزیک به چون که تشتی دقافه تا تشتی جدا جدا هنه مثلا نهات کامپیوتر که بینه برنامه شش بار بکه او کامپیوتر حیاجی که دشخوله تدبیر ارتا کار داده دیله مکینه که اما تشتی شش حیاجی کی رات که یعنی حتی دست بکی اگه گران برانا که مثلا ویروس چیه ویروس برنامه کی شاشت که کامپیوتری اف تشی و که ویروس که که انا مجی انسان شکل ده جوی جرب بحاسبینن دیرو که ده او قصا او قصه تشتی شش دملی ده سلاداری ده امپوزه مجیه بونه او دوقوی که جواکی چیت که او دوقوی جواکی حیا نهاجی تشکری که خارتینه بالسالات مثلا ایرانی داو tartışma bu am çama peş nakan am çama peş nakan duçun dağıtın dugutin işte e, ee, kolonyalizmaya, hatına İran'da girkirine, işte yok bilmem İslami dürketine. Yani her tüm faktörü derve diğer. Faktörü derve neyle ne İran peşbike çıma çünkü propaganda sistemi şey. Mesela sistem çiye? Ee, e, mesela sisteme devlet ne tevnine. Beri şey. Beri mesela Arap hatiye guti az kavmi necibin yehari bilindin. İraniye guti ne olsa yehari mazın emin mesela de dibijan hüner gel İraniye o kadar. Şiiri konu sahip. Yani mesela de dibijan Dici araba bir sürü şiir şiiru kitabiyan hani dici araba ama tam pan İranizmi dişkolinin yani servi işlemetken. Aşağılamak ki acayip hemberi arabatken. Ya mesela hemberi Türk insan bile ne de edebiyata İran'da. Yani İran'da ana hacı aybeti bir Türk'üm. Türk bu havet şiiri. Havet şiiri yani Türk havlu da hafars bir de nişadan şu kabul lehca kanı karaji. Çünkü çıbı keci ve Türk huyadı ki lehçeyi nikare tişta telaffuz bike ev jî hene yani ev değer yergiye cuda cuda ku dinle ser hev jî hene bicane evne evne hemî şahsiyeti ki wisa acayip çê dikin macunê ki çê dikin ki براستی او تئوری کو جهان اروپی د پیشکتی یک نکاره برسی باید جبوی ویج مثلا اورینتالیزمی نکاری وان در قد سر بکر شما جبر کو جواکی نسبتا قاعده یعنی لگور روشلات هندی که قاعده و قرالت ده هید اروپا ده چی بون لگور وانج تئوری چی بون لگور وان تئوریاش جواک پیش تکتن تئوری نو درد کردن او تئوری نو دهاتن تدانی سرور بیک بینی uygulama biki mizet kirin ko hiç ligor mana bersiv nade. Hatta anha dibijin ku elmi psikolojiye rojava bile bersiv nade. Yani ana da akıme rojla derkatine ye psikolojiye dibijin em gerek psikolojiye ji Freud şun de em hemi jnuva bigrin dest o lugur rojla şekil bindi. Çima çünkü şahsiyet jude. Gur ve hatiyet yani elme ama lugur dokuy ki de hatiyet çekir. Ev dehle ko ev ev şahsiyete ko iru sakini de her deri de pırskirik. Mesela da harekete madeji hem beri minet hakuşinik hatiye dest bikin. Hareketi çekir ye tespiki xastiye pivanik bide bitişti. Çima çünkü ne serihe ne binihe. Her kafadan bir ses, her nizanım insan iki de devranı şey. Her emna çünkü Kürt mücarame ne olsa Yoksa mesela sanki Fars zafcı mı Az Ez ee, buha iddia dikim püsküreki kişilik ye Fars'a en az da penci katiyi kurdan. Yedici kasi şey, komediti Arab ve Türk zaf başlar ninin. Kadı ki hem Türkiye her hadi püskürekin böyle kişilikte. Be kimlikin yani. Kimlik bunalımı jiyandikin. و یعنی کملکان بلا دزیه ملی سوسیولوژیک ده پر خادی پرس کرد اجا اما چما که کرد مجارا من ام حرکتا مجسبی اساسی ده حرکت کری ام بحثا کرده بکن ده حرکتا ما اساس دست بکی ده خواستیه وینه پیوانک بده ölçüyü militanti aslında evet. Çiye? Şahsiyet geçit ki o şahsiyetin modeli keş bu civak ki o civaka cim matlube yani olumlu yani o civak tek kabul edilebilirdi bir. اد کاره به قبول کردن و سر بی اساسی هم دکارن جواکا خاچه بکن نات پرس کرد که همه ملی ذهن ده بیو آوای درد که یعنی ذهنی کی وسا تبلیغ هم ذهنی کی وسا کو میراثی تاریخی کی تجیجل شاشتیه yani eğer e, em nahat bijin jiyana şaş em nikarin rast bijin tariha şaş zaten hiç rast nehatiye jî. Hiç rast jiyan nekiriye ucbuy bij hep çarpıktı çekiriye. Çarpıktı pey çarpıktıya çekiriye. Yani norm cüda bune divan cüda bune kanun cüda bune her tişt لسر اساسی که بیا کو دری دی دنیا دقت نوسه جبوی ویجی جانا مثلا چه دبته دنیا مثلا تشتی که چه گرکچی خانه مثلا یک حرکت کرد که ببین چه مو فلان کسی حرکت کرد باش قرری نمونه تدبی تدبیجی کرده رجا ولا گوت تشتی وسا yani ki bende tışni dihene işte küçük titine he falan ama burası cana çıt gerekçe ne yani تو چی بیجی یعنی حرکتی که کردن که جانم رو بخواد که یعنی ملی عقل ده ملی ذهن ده ملی وجدان ده نبیلیم کی جان پیانی که مرو gerek şahsiyet de esas bir gerek digri digri dersindeki hareketine ne ente yani ne gerekçelendirmek yani. Çi Saddam Cerani'nin ancak tipici vallahi cüber kurda bu sen. Cüber ruşalati yani diyeceksin. Haydi tini kurdne. Hem kesi diyeceksin. Cüber piyani bu sen nine. Mesela de de Avrupa'da Вағме ҳамӯ алпускиреким биреҷитӣ алпускиреким ки ана ҳам дибêjin kapitalizmi гиштанд я аста ji xor de çerçeve hindek çerçeve he. Çerçevek he barî ser Yani çerçeve pirsgirikiyan tır nettir jême. Çima çünkü gelek tiş bir derede idi bir mini derniş ne. <clears throat> Ev ji girede sistemi. Mesela sistem bi sadan sala da Avrupa'da hindek hadeyi hene. Hadeyi hene de evi de de ruşalat da olsa ne diyor, ruşalat da kral biyo بيو قرال جي كيس سيا خدي سر عرده و her kari خاصية كريا مثلا طبقة aristokrat قد نهل أبمينه her kralı ki dest ki işi kukiri aristokratı mazan kuştune. O peşe bire ha kuştune. O peşe bir apı ha kuştiye, bave ha kuştiye, cennet dayka ha kuştiye. Mesela şeş kralı İran'ı dayka ha kuştune. Çima çünkü his kirne ku dayki wan biriyan yedi zedetir haz dikin ku zorki wan biriyan peşe roşi de şuna kral bebe bevaliye. Ya mesela derbar e, derbar e, yani saray Osmaniye da dibejin nazar havde biri kuştuna. Nizanim ev oyni e, ku hendik jina jikiri ku nişan da haya kudari çuya iktidar. Çikiriye. Ev çi kural kaideti de nebiye. Yani ku yeki kula rabiye hatiye bir kral, o av karariyat ligur piyane xayı kulati kafe xayı kula çekiriye. حالا گیشتی آستی که به تقیی که دی در به هاتیه افدی کریه خرا کریه چون که هزار جواکیش او قص خرابیه که پرانی جرا جواکیش خرا نکریه بتش جواک هم بری معترض بیا اما قط نکاریه وینا خراب کرد جبوی وینا ایرانی دا چید گوتن دبین که ایرانی هر روسا کریه مثلا قرار اقرار کرنه قرالك دي هاتي رنشتي او قرال راكن يكي دي هاتي رنشتي مثلا يكي بسلمان هي ايراني فر بسلمان خويا دكن اما تدبني تركي كاتيه هم تركيا يعني ده ادبيات ايراني ده حرامه بيسا جوي خراب ده دنيا ده نينه هم جنا بسلمانه يعني كافر زنديقه اما دما هاتي بي قرار herkes چوي دستي ماچ کری مثلا یکی نکاری خار میزه جامیه بکه مغول هاتنه جامی کرنه جی آخره حسب خواهد کسیش دنگی خانه کری یعنی او قصد بقرالتی هیا ev e, tevliheviyan her tembiye sebep ku yek dibe bakral. Yani dokuya civaki avkaz bir hizmayı. İciz bu evi dibejin çe dibe aslında İran'ı dizanın çe nakazın ama nizanın çe dikazın. Yani dizanın ve sistemi nakazın tekuşin dikin ev sistem zayıf dibe diçe ama sistematik nizanın çe dikazın bir alternatifin aslında. Peki yitici bir hirabın. Yani her krallık İran'ı davetiye serkar uygulamy xay yexrab yek jeydi zedatir kiriye. Hattı Musabje. Hattı Musabje ev encama vi, vi zihnje. Në dama këtë së muta kurdada, i gja kurd hende ka ha dëqia dhe parastje. Dëqia dhe parastje, dolayısıyla belki hendik başkentine, hendik peşketine ara durmane. Peşketine satsal ara durmane, hendik sistema hazede peşne nexistine. Ama milli dideci hendik em bêjin taybetmendiye xayê baş parastin e. Yani avantajı dezavantajı xwe hebûne. وی خپاراس نکرده همو کردی نه وسونه کردی کو دکتی داشته هنه کردی کو دچیا دجی تبلی سیستمی بوی هنه نک همیه وسکریه اما وکی علمی که کرده ده هشتیه کو هندکی پاراستن چیبه ev e, de encama da şahsiyete iruin derket. Şahsiyet ki ku خودی پلان نینه گندرج نکاره به فکره به قرآن قاعده زیده دیسپلینی که شخصی تده نینه nîne yani براستی جی تنه کاری قاعده کی لیب کی بوی ویژه جرا زیادت مرد کارا ویژه معجونی که yani kompleks که gelek tişte cüda vücuda. Ev demek ko ruberu işi ki örgütlü ve ke şoraşi dibine ve ke tevger dibine çuzanım ve ke peşketine ilmi dibine kare zanisti dibine zide serkef dinine. Çuma jber ko jboy vina Kur'an biwan dibi de çe nebin. Bi zihni de çe nebine. Kafeye kafek nina ku kare bilimsel yı kurbike. Kafeye kafek nina ku e, zidettir e, bikare kare demdiriş plan bike. Mesela dikkat bikin kare demdiriş duruşlatan nevin de ninin. Mes her tişti hatiye ditin demin Davide hatına ditin o gelikçe gel Yehudiye hatiye ditin. Yoksa plan iki demdiriş duruşlatan nevin de ninin. Yine çıma çünkü ev kaf demdiriş nefkire. Güvence nine ki. Kafe kadar bir güvence ne belge sabaki hat بشور هات دست خدانی سر و خلاص کرد مگو مثلا جید ده نوسه جید ده مثلا قرال قایده که قرال صون دخو کنده ایشا نکه اگر همبری آریستوکرات اگر همبری چیه صون دخو دست خ بلند که او اگر صوندا خدر کرد او هزا کوبی بینه خاری هه اما دوی در این مثلا قرال ده ایران ده چد با قرال ده بجن حکمت ای خلیفه هه خلیفه ویدم خلیفه بسلمان هبیه ده یا عباسیه دبی ما خلیفه در وی شور سر و حکم کی هي دبی نا دبی تمام شوروانی گل منه شوری قدر تخد دبی او حکم خلیفه یعنی به شور هاتی یعنی چه güvence نهله ایدش کسر ملکیت جوسه مثلا قد زراعتی کی پر پیشکتی سردمی پشتی هیرارشی در روشلاتر نوین چه نبینیدی چما چونکه هر تم yani روبروی تعرضه روبروی تالانیه جبوی کس یاترمی که جدی نکه دروشلاتا نوین ده جبوی سربت چی بن آخت به مثلا آنها دروشلاتا نوین ده او بیا ایشک آرتق جه خزینه گرینه همو ولاتا هر کس خریطه اک دستی ده خزینه دیگره چما اقاس خزینه بن عرده ده نه حتی ارمنی پرانی تشتی خواب پرانی جیانه ارمنی و ثروتان حیانه هاش بن عرده مریه خوابی لبه او جال دفن دکره بری ارمنی نو سابونه چما چونکه چه güvence نینه مجبور بن آخ بکه ایرو قرار لکات دکاره قرار بده که بینه همیش تبستینه سیستما سیاسی آ پشتی ویش چی بی هر چند قلفه دولت نتایل خاکره هر چند قلفه نول خاکره اما جوی جداتر نبود یعنی دیسا سیستما تالان یا به قرالتی یا کو چه پیوان ناز نازناک او سویه و او بیا سبب که او شخصیت هر تم بخوره او ذهنیت دوام که مرد کار سر سیستما زیادتر او دیب که اما بدیت نام جوی زیادتر بر اوی ذهنی بگیره دست لازم مثلا او ذهن آن هاش دنا کرده ده زف او دیه زب بباندوره مثلا امنا دنا شورشی ده بحثا کلتورا سنر ده ده کردستان ده پر سنر چی بونه کلتورا سنر چیه kültüre sınır kültüre dürcü üretimi. Mesela ev encamı çiye ev encamı van dasılar der yani. Sınır ki mesnai çekirne, iki deskir çekirne, yani ne rasta ev sınır, hatiye çekiren vi milli çi vi milli kazancı ki dest hatini o de encamı da pivisti bir berhemani ne ne mesela tiçma biçi bak biçini. Dışta kutu 20 sala bağda dest kabı ki duş hava da mesela vi milli sınır biçi vi milli خلاص biçu. Ti dest kabı. De encamı da çoluk çiviye çol. Mesela de ser sınırı roşlat bakur heval verhen zanın تميزات كي براستي اوقاس اواداني اوقاس او اوقاس جغرافيا خاش تو دو دو تاي دارنا بين kültüre sınır bu peş ketiye ki insan ne zanın bustan انسانی سری چیا به عربی پن ساعت تی باجر تشتی کو بستان ده بچینه تی باجر دکرده به اف همی انجامی وی افدینه مثلا گل حوالا دانی بو پیشا خو کوانا فری هندک تشتی و سابکین یعنی فری کلتورا üretim بکین işi her zahmet bu او حوالا پرانیش دوجی برده چون چونکی او قفا اقنا نابه کو üretim بکین یعنی پیش پرده یا تاریخی گیمجی تالان علمیه falan elmiye ana ev talanji milli her kaide men de çidike işte sözde ha peşket idi bine ha siyaset medar dibine ya siyaset medar hem ne bicinde ha famkirici siyaset idi bine dibe çe tekuşin dike tekuşin ne bu içe mesela de başur da dibice ku çimma maaşı mı ki di İran da çidbice dibice en azından ligol ku az hesab dikim her malbati roje vareli ki petrol verdike ka vareli ya petrol yani gerekçe ya siyaseti evet بلکه ملی جیانی ده ملی اکنومی ده هندی که حقیقه مرو جان حق شد دیده اما دما که وکه ذهن تدگیری دست چه فرقای گل وی تالان تالانجیتی نینه یعنی وی دمیش بوی تالانی سیاست گیریه چوی قراریت چکیریه چوی نزانم پرانی اردو اج بوسا چی بنش خواه جه تالانجیا چی بنه مثلا اردو پرانی اوسا بنه نه مثلا وکه روما اردو آینه چکیرنه خادی کرنا و اسکر وسا مازمیه نه تالانجی کوم کرنا و پرانی کسا جی وسا بگنولی چونه تولی بونه چونکه کلتورا تالان دی جواکی ده هی ایدی رونش دیه دی جواکی ده جبوی ویجی گل قرال ده اسمای تالان ده وقتی تالان عادلانه پروانه کریه بخوا هتیه کشت مثلا نادرشاه و سالی هتیه و بدهان قرال ایرانی چون تالان آینه تالان دما کو پار وکرنه یه هند کسیما کیم ده یده او شوی چون صادری چادره وکرنه و لیدن کشتنه و همو اردو ویجه تالان کرد Vece yani demek kanaki talanı nav gel klas biye beri kadını nav urdi urduş talan. O kraliyet usa klas biye. U çi berhemi hoş çile biyej ber Yani çi ancak hanne mesela ana hami berhemi kraliyeti Ruslatan navin kum kiser ha veke bina veke tere veke ne bileyim cami ev tiştik öteyin çekirin tabiatı milli mimari de diminin. Mesela kasıddı kraliyeti Avrupa'nın. Çünkü çünkü hat multazam ne yani mecbur ne nedîtine ku ava deniye çevkin. Encamî vî zihni de az bir, merv gerek vê ne kur bigre Yani ev ev ye ji me re pişt perde tarixiya pirsgirêkî me şexsiyetî ve bike. Ve bike yani em çima û selîhetiye iro, îro gelek tiştê ku qaydeten pêwîst çêbin em nikarin bikin. Mesela seroketî çi digot? Digot tamam, um bindestin, e, dijmin zexti zorî servekiriye malbate un ter, e, terbiye kirne ne bileyim ev piskirekî ki o sistemê hami hene tamam ew ciyê kada. Ama ema dibê tiştî me jî dayî hene pekî û çima wan nagirin çima wan digirin İşte ji bo lêkolînkirina vê çimayê her yek me eger bi wî avayî bigire dest belki em bikarin pişperda vê zihniyetê ve bikin van girêkûra çareser bikin o hendik mijara de zêdetir iqna bibin zêdetir iqna bibin çünkü îroj em dibînin mesela îroj em dibînin em di şoreşa xwe Vaki ki kullu tabii ki mesela e, na vakti bahsi etkin ne de maniyaku am kim bebinin das kafti hal. Ne agar am qiyaslama bikin bu dünya ra am zanı maçı kiriye u galik çara idi parani en azdan ve komeden ne havcan mürü bahsa das kafti hal bikin. Ve ki şoraş. Ama vaki ki ku pivist bu vaki ki ku ve şoraşı bu vaki ki ku ve ideolojiye mazın bu tişte ku pivist maçı manekiriye belki cam gerekuriye vandara da bu karın bebinin. Em zihni baş tehlîl nekin, em ê bi zêdetir girtina elmê virdevê de nekarin kar bikin. Mesela dîtina me vê milî de kîmasî heye. Ravik me Mesela bixwar dina şoreşê de hayat çarpın sal berî nehaj min bahar net ki İslam demokratik jî bibe. Min ev çi yani çi işime me diye. İslam dini ki virdevê de û gereken bajin xilas biçû. Çıma yani ev tepkiye ku me sistemi sistemê girtî hem berî İslamê me yansımayê karê xayî siyasî Yen mesela gelek cere ev rakçiti hemberi İslam emri gelek cere dedi. Tamam mı? E, herhalde emir neyin giricitiye benleri İslami daveti kere ne parezin? Ama tahlile ya sosyolojik dıştık diye. Ko pevist emri ve ne bike yansıtmayı ser şahsiyete, ser zihin, ser zihniyete ko de rojlata de çi bu çi bike jubu çi jubu kam ne ravin ber bu fikri diye. Mesela bir ditina vakti em ji sembolê dûr dikevin hendek özelliğine bi sembolê Avrupî çêdibe انجامه ویده جلو برگ بگیره جنو زانم همو تشتی که هیمانی که مره جیانه ده بکارتینه وانا همی انجامه تشتینه ام جه راستی آخه شنا که ام چاره سر بکن ام جه درابه جه درامن و belki alternatifi jiye derve digret. Ha söylemi de bu senin söylemi de de bijan işte Avrupa hadi piskeri ki am yer roşlatın am mesela ev kaskurun eri ama da rasti de usaleti bir dinam bu mervanı çareser ki gerek usal digret. en fazla olmuş arkadaştır. Bunun etkisi denilenmesi çok çok fazla Bir, Orta Doğu halkları çok planlı. Bence yaklaşık söylediğine göre söylediğim tam tersine. Planlaması bir, ahlaki inanç yönü çok güçlüdür. Hala günümüze kadar yansımasını devam ediyor. Binlerce yıldır. İyi yönleri sürekli yok yani. İkincisi kötü olan yönleri de çok planlı. Ve iktidar geleneği de çok planlı. Türklüdür. Mesela bir bu sürü süreci bin yıl sürdü. Bin, iki bin yıl sürdü. Üç bin yıl sürdü. Devlet gelenekleri o kadar uzun bir tarih süreci yazıyor ki. Belki Fransız olsa bu işlere dayalı olmasa ne ahlaklı bir ne devlet iktidar yürü bu kadar uzun yaşayan. Demek ki bir planlama vardır. Bir sistem vardır. Yani iyisi de kötüsü de net. Orta Doğu içerisinde bence hem iyi olan hem kötü olan çok berraktır, çok netlik, çok kestir. Karışık olan, yumuşak olan, iç içe geçmiş olan biraz batıdır. Lan batının yansıması son bu 100 yıldan bu yana biraz bizi çarpıklaştırmaya çalışıyor. Düşünce yapısıyla, yaşam tarzıyla, yaşam anlayışıyla bundan kurtulmamız gerekiyor. Mesela bir bakalım hiç e, beğenmiyoruz. Bir e, mübarek adam 30 yıldır iktidar tutmuş yani. Tutmuş o 40 yıldır. Bilmem e, Hafız Esad 40 yıldır tutmuş. Kadafi o kadar tutmuş. Hele plansız bir iktidar bu kadar kalamaz. Yani mümkün değil kalsın. Yani. yani ben olumlu olduğu için söylemiyorum. Nettir yani. Kendi sisteminde düşünce yapısı nettir. Ama buna göre ahlak yapısı da nettir. Mesela söylüyorum, dünyaya etkilen e, Hazreti İbrahim hala etkisi artmadır. Musa, Zerdeş, bilmem Buda, Sokrates, bilmem e, İsa, Hazreti Muhammed en son süreçte önderlik, Bunlar hepsi <coughs> ahlaka yön veren insanlardır. Hala o bizim öne çıkardığımız Avrupa bu zihniyetin üzerine siyaset yapıyor. Daha geçenlerde Bush diyordu ideoloji süreci kalkmış diyor. Niye? Ondan korkuyorlar. Orta Doğu'da gelişecek bir zihniyetten, ideolojiden korkuyorlar. Niye önderliği en başta tıktılar içeri? Önderliği dört kişi köşe arasına aldılar. Korku vardı, çekinge vardı, netlik vardı, keskinlik vardı. Orta Doğu bugün keskinliğiyle siyasette etkiliyor. Korkuyor. Bir dünyadır. Bir dünya gidiyor. <coughs> bir aşık birisini alan diyor. yer. Ben diyor bu konuda yani şey e, çok defa söylendiği için yani o pozitivizmin etki e, daha fazladır. Yok, o kadar değil. Ne var? Biz yani şu ayaktayız, direniyoruz. Seralan yapıyoruz. Zihniyetimizi de, ideolojimizi de, festivalini de yön veriyoruz. O konuda kendimize güvenmemiz gerekiyor. Ya bence muğlak olan liberalizm bile. Biraz netleştik. Öyle kendi işimizi çözmemiz gerekiyor. Ya çözümleme temelde olması gerekiyor. Böyle, O konuda bir şey yanlışlık var. Çocuğunun neydi? Yani hani mesela demokrat dediğin نایو معنی هم که مفتی خانوگل دست یو هم خوالش تینو که یاد پشتی <clears throat> شوش کنه دمو که ما خب، پاراست یعنی و چرچوه ده بو از دیست و و چرچوه ده نیزیگ بم یعنی اوش منطق زاتن یه روشوه یعنی ما دو پیتر نتکر اصلا منطقش یه روشوه یعنی چو اشتک کرده ما چه زانه این یعنی دمو که خب اشتک کرده یعنی مثلا هوا چما اوقات سوی اصرار İşte mürüvtü mani ne oldu deyince mürüv böyle kırdı. Hani ev şoşan oldu. Zaten ev mantık şoşan. O ev mantık işte daha kötü pozitivizm mantığı yani. <laughs> Hani şu ve dert çevirdi yani. Öyle işte uşuda tatlış girmez onu. Yoji kır tatlış girmez onu. Yoji hani zaten bu tuşta mamulu fakir uç. Zaten bu tuşta ma hua nek tom am hua be bovar bu. Yojike ma tom bori ki xwa neun. Edame ku mesela em hin sefe israf edin. Roste em çıkar mesela mesela o çöresler bikin. Yoksa ne kadar zor zonu yani birikim oluyor tevrik jaya ula em gelik düştü jijet girin yani ne kadar hami nokta şoşa no. Ama taybet ve nokta da yani vakston ki koy kınok ya mesela. یعنی از اون بیجنجی بلو بیجن اما دیسوجی از یو خدا استرار کم چما یعنی راستی چما یعنی شاشه دما کدسی جو هست از ما مرا بو من که وکیل جی یعنی کجای دیان کش ما و نقطه دا هم زیده تکرار نکی یعنی دبه کجای که انسان مینوت که بده یا جی تشتک زم نخوش دکه و ارته انسان سروه جی کار مینوت که بده نکن نکار اما وکیان که اشته ما کرد یعنی hareket Ammo harakatda ko'z masala bila Saidxon qo'minidan keyin mara niqoshga ani va charchavida dop etdim bir ko'rib bugidan masala Андожувак канули шарстонё демократик е дойке масала. Ам кор хавул уже бегенда. Ёжа мулу хва да пете ифода бекен ёжа хавул. Масала Tamam bak bak. Ne kırılın? Avne ki bu. Kırılın hem berset günün yok. بکی آنا وگری را يعني ذهنیت آن هم لمزد کن یعنی چا یه روژاوا چا لمزد که هنه کوی رخی وکر حوالا أرس رخی بلگی جمع بین هیا بر خدا روژات نبیند که هنه که وکر مثلا اف سیستمات حمود حرکتنا بس وقت انسان هاي بر خدا روژات نبین وکر قبیله عشنا آسمی هیک کوکلیبه گای گای شجر دو داخل يعني گو بکی از رام باخم بده هم اینا که تنج بی قرمتیا بجم یعنی بکی مگو از رام باخم جبی به خدا رجلات نابین بس حاجنا که از رام از تنوی مثال تنوی بینیم زمان سر قرمتیا هنک از فکم یعنی جبی به خدا رجلات نابین tamam yani هنك وجي فكر بس از حاجنا که بجم جا كده و Az yarım kurun emeden sus yani haberle aras hünettiş tane. Tabi e, tarihçi rahnekir avcı rastı, cideyim. Yani av rahnet cidenin. Tarih e, gümere şaş nasıl ki? Xerabtirik mere hiç e, nasnek. Yani mere tarihi hiç nasnek disa başı nek mere şaş nasip. Çünkü demek mere şaş nasip ki tarih hezek ve yönlendirme hey tabi. Şahsiyet eme biçimde değil. Kanaat eme derun işkandın. Helvas demeyi beraberi mesela diyardık. Ciboy ve tarih sadece birengeki kronolojik sıralama kirna olayanine kanaatin, yorumun gelek işte. E, ev rahnet ciday. Fakat e, de aynı tiştadı yani hem rahnet ki hava hem ji e, yani tarih hak mümkün şaş biji di Paris. Mesela derbasbuna Moğola be berxodaniye. Lolati Farsa be berxodaniye. Devlet el berxona dayı. Çiman berxwanada ji ber xelife Abbasî teslim bû. Teslîmî Sulcuka bû, teslîmî Tirka bû. Wek sîstem teslim bû. Nikarî bû li ber xwe bida, ket bin bandora wê. Xelife gil ber xwe bida, bi kompla dikuşt. Gelek xelife var ya ji gurev xistin ya kuştin tiştê hakirin. û pirek uygulamê dîtir li serdame şandin. Farisa çi kir? Bi rengekî dînez. Berxwedanekî qaba nekirin ama hinek tiştê xwe parastin. Yani zimanê dîwanê parastin divan yani eser eserdest parastın ama hükmü jurin satürk. Fakat el berkodan jihab. Mesela bahsa berkodan akala anum tedkin. Direj berkodayı beramberi moğola. E, Arab al berkodayı gene kesiditir berkodanı. Hatta beramberi Müslüman değil berkodan çebuy. Mesela tarihi Müslümana eg ezanım eg kabul dikin. Brengeki olumsuz kabul dikin ama kabul dikin. Mesela Taberi, İbn Ethir, Egnivi sandinim. Berxwedana Kurda, beremberi êrişê Musulmana, li vê yani ev coğrafya navbera şehre û Erdelan ev mentiqe kirine Taybeti Hilvan, Hilwan ki bêhempay, pir bêhempay yani. Hatta yek sağ bî berxwedan. Berxwedan hey. Sistem de de alê xerabûna mejî dijî istikrarsizya siyasi askerî faktorek. Hem dikkat bikin eğer İro pirsgireke zihniyeti rojilata navin dehen sebeba revşa avartay, Revşa avartay istikrarsız. Mesela Suri, Suriye erçilu heft salı revşa avartay. Sebebi revşa avartay ki dil kodil İsrail rışerdik. Tişer mercid ortaya tun. Ama bu gerekçe çit ki tüm istikrarsızlığı avartay civin çenabı, haberdan çenabı, örgüt çenabı, nizamçı çenabı, evet bir ser sebebi zihniyet için. Yakın hep. Yani gezin insan. Gezin. De Mısır'a daha, de Irak daha, li İran ha. Demek ki istikrarsız ya siyasi u evk, istikrarsız ya siyasi u askeri reel peşiya harabiye bedke. Fakat evveya mere bi kuvvet kanuneki mutlak. Wî çaxî pêşveçûna gid Ewropa çêwijalê elmî û teknoloji gerek em inkar bikin. Çünkü Avrupa kengî istikrar dit, nisbî istikrar sala 1648 Anlaşma Vestfalya, ilk dünya düzeni, Ligori Avrupa. Düzenek çekir, yani götün idi em, embes şarp. Hatta vi çağı mezhebli dici mezhep, dinli dici din, devletli dici devlet. Şerit navbera Fransız İngiliz'e, şerit navbera İspanya ve Hollanda'da, şerit navbera Protestan ve Katolika'da, şerit katliamı egil dici jina çevun, bin navi e, neçira e, sehirbaza, yani cadi. O hem istikrarsız ya. Talanın, kuştunun, kırkırının o, o, o pır dijvar bir serhevdi çünkü. Ha. Anlaşma ve istivan yapkar istikrar ani evjin ani. Bidu edi ica. Şere sat sali, şere sih sali, şere nizam kuyde. Hatta şere cihane yekemin her deme şer. Ama disacı rönesans çiye bu. Disacı reformasyon çiye bu. Disacı aydınlanma çiye bu. Demek ev tene besnine. Vakidi tabi yani ev نزیکبوون مەسەلە هەموو تاالان هەموو دز هەموو ئەو دبێ چێبوو بن ئەمە سۆی دیساژی ئونەملی درۆژلاتان هەبیند منێت لە ئەوروپا لە ئەوروپا تایبەتی زمانە ڕۆما قومتانە کاری بوو ئەمپەراتۆر بە تەبگ باوینە ئەمپەراتور فقط درۆژلاتان هاویند ئەف مینات کێم ئەم مینات کێم استقرار چێبووە مەسەلە ئەمبێژن پرس پرس ئەوک نینە یانی e, her yek li gorî xwe ew tarîxê dinivîsin ama tiştek heye bê navber ji sala pênsûd û pêncî heta sala sêsûd û pêncî yani heta e, hatina Skender Pers adeta çağeki Persa hewî çağ bûy heta bi Kafkasya heta bi Asya navîn heta bi Makedonya heta bi Misrê hukm dikir di sê qita hukm dikir li her derê rê vekir bû her lê sîstema wanî posta hebû mesela hewa dibêje tiştekî kraliyetê Rojhilatana vîn çêkirine nîv nîvê nizam ê kraliyetekê tene Avrupa Ewropa çêkirî na zamanı zamanê ters ev derana hemû dibin hukmê wan de bûn Persopolis ve biryav hatı bu, kirin be paytextê wan re birya hatı bu kirêda Yani ev gotna tenek hamur ediçin Roma ne rastı, hamur ediçin Persepolis, ji Mısır'e, ji Makedonya, ji Orta Asya. Yani se kıtayı dünyayı. Ji ve yani ev istikrar hey heza ahlaki heza ahlaki vakit sat sale derbas buyit harabuyi dittisalat harana yani e, evana e, civakil serpiya iştini ha sat sale davidi netica bandora modernite e, ev çevucu buydu yani kapitalizm milevey modernite hey ne serokatiş boy ved beje. Şereldici kapitalizme hatta havala vak pırs cinim sandım. Şereldici kapitalizme şereldici modern tavakkevnine. Dışarıdici kapitalizme bu bükü. Dışarıdici kapitalizme bu ki. Ev milleki meseleyi. Fakat terinaki. Şereldici modernite lazım. Modernite çi? Pozitivizm. Pozitivizm elim ji tarihi kuddiki, ji ahlak kuddiki, ji boy ve kaba materyalizm dert kev peş. لسروی اساسی اف خرابون اخلاقی خرابون جواکی هم بیتر کرده به اوه نایوه علم نباشه علم جدی نباشه جبر مل روحیش ارترات که جبوی ویجی ماکس وبر دما گد بیجه protestan ruhi protestan di ruhi kapitalizm eteve mane çıma protestan di din millikir din bireyselkir zaman evveli protestan diye kral jber tırsa kilise hinek pîvanê ahlaki mecbur bu pek banya, bu protestan diye, jîne dizginti jinama, hefsar hafsar jinama. İşte modernite ev modernite de dibin navê elmiyetê de navê reformê reforme, de endüstriyalizmê têkiliyê nava insana diqeba materyalîst ruhsiz dikî kî civakê xerat ke niha em dijî kapîtalizmin çî em dibêjin ketxwarî tê dihey rast ketxwarî tê Fakat ev ketxwarî bi çi meşrû به مدرنیزم به مدرنیته مشروع به بیلمجیتیا و به دولت نتاوا و به انایش و اندستریالیزم به وانا جبوی و اوانا اولملو کرن اوانا اولملو کرن ولدیجی کپیتالیزم شر کرن او او شر شرکی سرکفتین شرکی سرکفتین اوی خراکری روزا ما ایرود اوی پر تشت خراکرن ام آنها پر سر بلند کارم خوزیا خوب صد سال بره بینن Sed sal bere kurdayeti betür kurt bu, insaniyet betür kurt bu, ahlak betür kurt. Nay ve mane em ge, ge, gericine, na. Em xoziya xo bi bitiştek civakil serpiya değiştin em tayin. Nay ve mane em despotizme uygulame imparatori Abbas e, Osmanya meşru bikin. Na, fahuşi, yoz, harabi. Ama rağmi wan civak hebu. Rağmi wan civak hebu. Jibay yani eğer em paşveçuna paşveçuna e, rojelata navin paşlamayına rojelata navin sal bu faktori izah bikin evzide iknanar çünkü revşehi haraptır Avrupa tabun istikrar siyasi, siya, siyasi ve askeri de Avrupa'da kat bu kadar arojelata navin kurdur ev bu yere gundbejin sat sali care geçedi bu dusat sali care geçedi bu Avrupa'da Honduras sat sala gidi kat kat şer u talan ecbe betirçe bu Hollanda çenc araç ali e, İspanya hati işgal kirindi deme Kurt'e. Bajare Bajare İtalya, Cenova, Venedik, Milan, Nizam, Roma çenc araç ali İspanya hati işgal kirin. <coughs> Dinavber avandı çıkase şerçe bu ye. Peki e, ev e, kitaba prens e, e, Machiavelli ciddiğiniz zaman çitiniz man rojane talanatiniz man aslında rojane guhertina deste hükümdariye juvalateki hatta valateki dirtirtiniz man jiboy ve formüle ve derdi te çava hüküm bike te çava talan bike eğer te mir bite çava bike eğer te asker bite çava bike eğer te diz bite çava bike rev rebaz evet atinir esas jiboy ve dvan alyanat muhtemelen dehna konyat zorlama hay yani nırkandine evveli arastı yek jim yani nizanım caril derbecime evkirme yani hinek havallarine ku anin zaman dıvırdıcı anin zaman mesele e, yani tariha faris vak çava tariha kişi al Yahudi hati nifsandın o her çişti ve olumlu denişandan ev rastnine tariha faris tariha faris lugori tarz e, rengi iktidare e asur u babil u akad hatta derece ki ilimliye Hatta derece ki inisiyatifa yerel tedeyid. Faris de eyalet isteniyek. İnisiyatifa yerel tedeyid. Evvela şi gerek merej ne ditivnezik ne O e ev gotin necbuy ki tarih şaş bidin nişandan. Tam tersi ve tarih ev. Tarih ev bu. Ama yozlaşma bu. Ama e, hişk bu, sert bu. Ama beheza koy askeri u rahibe koy muhalifce ortaya rakirin. Mani kuştun. Yani rahibe zerdeşti evkirin, sürgün kirin. Evana hamuhen hen ama disaji eğer mere beramberi Asur, beramberi Babil bidi pivan brengeki izafi, brengeki nisbi tolerans tedheyi, brengeki nisbi inisiyatifa yerel tedheyi. Bi e, vi rengi kari bu beramberi evke Yunan şerbike. beri, vi rengi kari bu ji Afrika, Asya navin hatta Makedonya hüküm Eğer em vitişli hamuy red bikin em sadece bejin rebir bun û qalancî bun û te ev gewanê siyasî tune bun ev divir de eger heval dibêjin modernîta kapitalîst bandora wê ya jî bandora pozitivîzmê ev di wî alî dirastî çima elmê rojava dibêjid rojhilat di sîstemekî siyasî tune bûye rastlanti bune, diz bune, kral xoda bune, te zanisti, rebas te tune. Bi vî rengî de esas de hinekî destiladariya xwe dixwazin bi turunişkandin, <coughs> duwir di mere ew Ama hatta derece davi, hem beri dogmatizme, harabiye, mijogdariye, şiddet abesinur, girin ki mere, binir ki mere kalbi derbas bu. Emin avbere bidene, piştin avberen sus